Faqir kishi har qaysi zamonda ham faqir kishi. Go'yoki odamlar unga qilayotgan munosabatiga qarasak, kambag'al bilan qo'l berib ko'rish go'yoki tahorat ketkizib qo'yadigandek. U bilan yaqin yursa, bir kasallik turib qo'yadigandek. undan uzoq bo'lishlik go'yoki bir kasaldan qochgandek qaraladi insonlar tomonidan. Faqir kishi unga qilinayotgan munosabatni ko'rib, qalbi ozor chekkanligidan qani iloji bo'lsa qo'lini ilonni og'ziga tiqib zaharni olsa-yu, og'ziga solib yutib olsa, dunyoda mana shu bir xorligini, insonlarni unga qilayotgan xor muomalasidan qutulib olsa. Lekin bu narsani iloji bo'lmaydi. Insonlar bor, tirikligida o'lik bo'ladi. Insonlar bor, o'lgandan keyin ham tirik bo'ladi. Insonlar bor, Allohni tanimaydi, Robbisini eslagan kishi bilan, Robbisini eslamagan kishi dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, tirik inson bilan o'lik insonga o'xshaydi dedi. Demakki, inson Allohni tanimasa tanimasa tirikligida o'ligu Va insonlar bor, Allohning ibodati bilan, Allohdan roziligi bilan avora bo'lib yashaydi, ular o'lgandan keyin ham tirik bo'ladi. Bu Imom Buxoriyning ismi, sahobalarning ismi, boshqa salafus solihinlar. Tirik bo'lib o'lik yashashlikdan Alloh saqlasin. Insonlarni huzurida kambag'alni, faqir kishini hayoti mana shunday mana shunday bir e'tiborda bo'ladi. Endi boychi bor. Boy hamma zamondagi boy. Xuddi kambag'al hamma zamondagi kambag'al bo'lgan singari. Xohlagan gunini uzadi, xohlagan ne'matidan foydalanadi. Agar boy xohlab xohlagan gunini uzayotgan bo'lsa, kambag'al ana shu gulni ishtaho qilib hidab qo'yadigan bo'lsa, "O, haddingni oshmagin" deyiladi. Bu gulni hidlashlikka ham haqqi bo'lmaydi. Alloh taoloning huzuridagi kambag'alni manzilati qanday bo'ladi? Imom Ahmad o'zini mustadlarda keltirgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan Abu Zar rivoyat qiladi quyidagi hadisda. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan masjidda o'tirgan edik. Vaqtni tejashlik uchun arabcha matnni o'qimayapmiz. Lekin sahih hadis mana tahrijini e, aytib o'tyapmiz. Imom Ahmadda keltirilgan hadis. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam menga qarab turib, "Mana shu masjidda" dedi. Eng hurmati, martabasi yuqori bo'lgan odamni bir topingchi, qaysi odam ko'rinarkin ko'zga dedi. Abu Zar G'ifori ko'zini shunday yugurib turdi-da, eng zo'r kiyimni kiygan, kelishgan, buni hatto bir e, boy badavlatligi bilinib turgan odamni ko'rsatib, u odam" dedi. Rasululloh aytdi, "Endi martabasi, odamlarning nazdagi hurmat darajasi pastroq bo'lgan odamni ko'rsatingchi dedi. Abu Zarr Fori shunga qaradida, ko'ynaklari yudagan, ko'rinishdan bir faqir ko'ringan kishiga ona odam dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdiki, qiyomat kunida ana shu boy badavlat kiyinganda qadam yer yuzida to'ldir bo'lsa-yu, ularda hammasi mana bu faqirni holat ishlari bo'lmaydi Alloh huzurida dedi. Keyingi hadisda Imom Buxoriy keltirgan hadis Sahobalar bilan Rasululloh bu bari sahih hadislar. Xususan rizqqa taalluqli bo'lganligi uchun bu kitobdagi mana shunday jamlangan. Sahobalar bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'tirgan edi Madinani badavlat, davlatmand kishilardan bittasi o'tib qoldi. Sahobalar qarab turib Rasululloh bu kishi haqida nima deysizlar dedi. Ha, endi bu Alloh bergan odamda bu deydi. Agar birovga bir gapirsa, gapiga quloq solishadi, Agar birodi bir qiziga sovchi ko'rsa, albatta quruq qaytarishmaydi. Agar birodi himoyasi olsa, bu falonchining himoyasidagi odam deb undan qo'rqishadi. Rasululloh sukut qildi. So'ngra musulmonlarda, muhojirlar yoki ansorlardan bir faqir o'tib qoldi. Ha bu kishi haqida nima deysizlar? Ha, endi bu ham yurib turadi ishda. Işte. Gapirsa, birov gap quloq solmaydi. Birovga sovchi qo'ysa, doim ham xo'p deyish olmaydi. Agar uni birorta kishini himoyasiga olsa, buni bura himoyasini ham tan olmaydi dedi. Ya'ni gapirsa ham ko'p bunaqa maqolalarimiz. O'shaqa deb turib, o'zimiz mana shu faqirona hayotdan nohib shikoyat qilayotganimizni ko'raveramiz. Rasululloh aytdiki, Alloh taoloning huzurida mana bundaqalardan ko'ra mana bular darajasi baland dedi. Sababi shuki, hammamiz yaxshi bilamiz. Mana besh mahal namozni hamma o'qiydigan bo'lsa, besh mahal namozni qo'y yo'q, qo'y beshta oshayotgan boy ham besh mahal o'qiydi. Non choy bilan qon to'yg'isa keyin kambag'al ham o'qiydi. Ya'ni ikkalasi besh mahal namozni o'qiyapti. Lekin hisob kitobi bir xil bo'ladimi? Kim bu yerda piyodam yurib kelyapti, o'sha yemakat namoz o'qiyapti bu tarovihda. Kim qimmatbaho mashinada kelyapti, u ham o'sha ishni qilyapti. Lekin bitta odamning javobgarligi ikkinchi odamnikidan ko'ra balandroq bo'ladi. Demak, Alloh taoloning huzurida kambag'al bo'lib turib, faqir bo'lib turib, boydan qolmagan holda ibodat qilayotgan kishining darajasi ulug'roq bo'ladi. Agar kishi o'zini mana shu Alloh bergan kuniga rozi bo'ladigan bo'lsa. Ismoil alayhisalomga Alloh taolo vahiy qildi. Meni roziligimni qalblari siniq bo'lgan, qalbi yarimta bo'lgan kishilarni oldidan isting dedi. Parvardigora kim edi so'radi Ismoil alayhisalom. Ular sodiq fuqarolar dedi. Ya'ni faqir kishilarki Alloh taolaga bergan va'dasida sodiq turadi. Halollikmi? Halollik. Ibodatmi? Ibodat. Taqvomi? Taqvo. Bo'lganda yaxshi bo'lib, yo'q bo'lganda osiylik qilmaydi. Ulamolar aytadi, odamlar mana hadislarda keladi, to'r xil bo'ladi. Hadis Qudusida Alloh taolay aytadiki, bir bandam bor, boy qilsam eslaydi, kambag'al qilsam eslamay qo'yadi. Bitta bandani kambag'al qilsam eslaydi, boy qilsam eslamay qo'yadi. Bir bandani sog' qilsam meni eslaydi, kasal qilsam eslamay qo'yadi. Bir bandani kasal qilsam eslaydi, sog' qilib qo'ysam eslamaydi. Mana to'r xil odam. Mana shu holatda qaysinisiz? Qat'iy nazar, qaysinisda bo'lishingizdan qat'iy nazar, Allohni eslayapsizmi demak shu holatingiz uchun yaxshi. Esdan chiqmasin. Yagona yaxshi narsa u sog'lik, boylik emas. Yagona narsa Alloh taoloning zikri. Allohning zikridanmisiz? Qaysi holatda bo'lishingizdan qat'iy nazar, mana shu hayotingiz uchun albatta yaxshi. qiyomat kunida Alloh subhanahu va taolo meni bandalarimdan xos bo'lgan soffati ibadi yerda ular. Farishtalar aytadi, Parvardigor seni xos bandalaring kim ular? deganda bu Imom daylami keltirgan bu hadisda fayaqulu al muslimin al ayna bi ata'i ar bi qadari. Meni xos bandalarim deydi Alloh taolo. Meni bergan atolarimga rozi. Meni qadarimga meni bergan narsamga rozi bo'lib qanoatlangan kishilar deydi. Allohning taqdiriga rozi, taqdiridan nolimaydigan odamlar. Alloh taoloning xos bandalari bo'lar ekan bular. Alloh bergan kunidan shikoyat qilmas ekan. Ey Xudo, qaysi gunohim uchun deb qo'yadi. Kinolarda eshitib ko'ramiz. Mana shu narsa bizni ongimizni taxtaga bilinmagan holda yozilib ketadi-da, boshimizga bir musibat tushganda inna lillahi va inna ilayhi rojiun deyishni o'rniga nima deymiz ey xudo senga nima yozuvdim eshitganmisizlar shu gapni mana shu alloh taoloning taqdiriga isyon qilishlik bo'ladi norozilik bo'ladi shuna desiz ham shunaqa bo'ldi endi inna lillahi va inna ilayhi rojiun deb rozi bo'lsa shunday bo'ldi Allohni xos bandalari safiga kirishlik uchun Allohni berganiga qanoat qilish kerak, taqdiriga rozi bo'lish kerak. Fuqarolar jannatga boylardan albatta avval kiradi. Imom Tabaroniy keltirgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Fuqaro musulmonlar jannatga to'p-to'p bo'lib borib shoshilib turadi" deydi. Shuni jannatni farishtalari eshigini ochib turib, "Ye, sizlar hisob kitob qilinmadinglarmi? Boringlar hisob kitob qilib kelinglar" deydi. Hadisni mazmuni. Bu fuqarolar aytar ekanki, "Ha biz jonimiz, ruhimiz og'limizdan chiqib ketayotgan paytda dunyoda biror narsa qoldirmaganlik hisob kitob qilingani. Va boshqalar hisob kitobda qo'rqib, xavotirda turgan paytda bular jannatga kirib, yeydi, ichadi, ne'matlanadi. Hali boshqalar nima bo'larkan deb hisob kitob turadi bu yerda. Mus'ab ibn Umar roziyallohu anhu shahid bo'lganida kafanlagani mato topisha olmagan Uhudda. abdurahmon ibn Auf keyingi davrda musulmonlar nihoyatda bir boy badavlat bo'lib ketgandan keyin, mol dunyosini hisob kitobi yo'q, yo'q bo'lib boy bo'lib ketganidan keyin Bir shirin taomni olib kelganda hali ovqatga qarab turib o'tgan kunlarni eslaydi. Mus'ab shahid bo'lganda, Mus'ab shahid bo'lganda kafanlagani mato topolmaganmiz dedi. Ikkala qo'li chopilgan holda shahid bo'lgan Mus'abni yuzini yopsak oyoq ochilib qolardi, oyog'ini yopsak yuzi ochilib qolardi. U dunyodan hech narsa emasdan o'tib ketdi. Inshaalloh hayotda qilgan hamma amallarini mukofotini Allohning huzurida bekamni ko'z oladi. Endi biz deydi. undan keyin qolgan tiriklarga Alloh taolo dunyoni to'kib qo'ydi. Qo'rqaman, Alloh taolo qilgan ibodatlarimizni, din uchun qilgan xizmatlarimizni mukofotini dunyoda ko'rib, oxiratda bizda yo'q qilib qo'ymasmikin deb qo'rqib yig'laydi. Ha bir zamonlar bo'ldi, chidovdik, mana Xudoga shukr berdi. 15i yorug' bo'lsa, 15i qorong'ida ular xursand bo'lmagan, dunyo ko'payib ketsa qo'rqqan ular. Qilayotgan ibodatimizni Alloh mukofotini dunyoda berib qo'ymayaptimi degan xavotir bo'lgan. Imom Ahmad Musnadda keltirgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam quyidagi hadisni marhamat qiladi. Avvalo man yadkhulul jannata min xalqillahi al-fuqara al-muhajirin. Jannatga birinchi bo'lib kiradigan kimlar desa, muhojir faqirlar. Muhojir bilamiz, mana Makkani tashlab payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buyrug'iga muvofiq Madinaga ko'chib ketganlar. Mol dunyosini, bola chaqasini tashlagan. Kambag'al bo'lgan muhojirlar kiradi dedi. Shunda biz aytamizda, Endi kambag'alligi biz oramizda bor. Endi hijrat yo'qda. To'g'rimi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Makkani fath qilgandan keyin bugundan boshlab hijrat yo'q dedi. Madinaga hijrat qilishlik yo'q dedi. Oxirgisi Abbos ibn Abdul Muttolib bo'ldi. Payg'ambarimiz Makkani fath qilgani kelayotganda Abbos chiqdi, birga qaytib keldi. Demak, ikkita sifat bor ularda. Jannatga birinchi keladigan kishilar muhojirlar, muhojirlar ichida yana faqirlar. Bizda endi faqirlik bor, muhojirlik yo'q-da degan xayol o'tsa, quyidagi hadisga quloq solaylik. Rasul aytadi: "Al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi va yadihi, val muhajiru man hajara ma nahallohu bihi anhu." Boshqa musulmonlar bir musulmonda tilidan ham, qo'lidan ham ozod chekmasa, mana shu kishi haqiqiy musulmon. Xo'p, musulmon birovga ozod bermas ekan, endi muhojir kim desa, payg'ambarimiz aytayaptiki, Alloh harom qilgan ishdan o'zini tiyayotgan kishi muhojir deydi. Xaraja degani chiqdi bo'lsa, muhojir chiqib ketgan odam bo'lsa, demak gunoh bo'lgan ishdan chiqayotgan odam muhojir deyiladi. Endi shuning ustiga yana faqir ham bo'lsangiz, sizni ikkita sifat jamlanyapti. Ham Alloh muharom qilgan narsadan hijrat qilyapsiz va faqirsiz. Jannatga birinchi kiradigan kishilarda da'vogarlardan bittasisiz. Mana ayting faqir deganda hech balosi yo'q odam deb tushunmaylik. Hamma faqir. Ehtiyojingiz, kamchiligingiz bormi? Demak, siz ham faqirsiz. Oysha onamiz roziyallohu anhu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tarbiyasini olgan edi. Rasulullohning mana boy bo'lgan, lekin faqirona hayotni ixtiyor qilgan. Bo'ttir faqirona bo'lgan. Muoviya Abu Sufyon xalifalarni mana Ali ibn Abi Talibdan keyingi bo'lgan xalifa 100 ming dirham pulni jo'natadi. Oysha onamizga keldi, Rasulullohdan keyingi davr. Abu Bakr, Umar, Usmon, Alidan keyingi davr. Shu pulni bir idishga solib, bittasini qoldirmasdan tarqatib chiqdi. tarqattirayotganda Oysha onamizni cho'risi aytdiki, "Ey ona" dedi, "Shu pulni ozgina olib qoling, go'sht-bo'sh olaylik, qonimizni to'yg'izamiz va ma ustingizdagi kiyimiz yirtilib yudab qolibdi. Shuni bir yangirog'ini kiyib olsangiz bo'lmaydimi?" dedi. Baliga ikkita qilib qo'ying, ob-havoga qarab qo'ying, rangiga qarab patsvet qilib oling, mana kiyim mo'la bo'pti emas. Ma kiyimiz yudab ketganligidan yangilab qo'ymaymizmi bitta desa aytibdi-ki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam menga vasiyat qilgan. Ey Oyisha, agar dunyoda men bilan birga bo'lgandek, oxiratda ham men bilan bo'lish, birga bo'lishni xohlaydigan bo'lsangiz, dunyoda xuddi musofir odam o'ziga jamg'arma to'plagandek narsani to'plang. Musofirga nima kerak? Musofirga ovqat kerak, suv kerak, pul kerak ozgina. U mebel, shkaf, tom yoki boshqa bir qandaydir jihozlar to'planmaydi. Safar uchun nima kerak bo'lsa, zarilni yig'adi. Hayotda zaril narsani yig'ing. Va boylarni majlisidan uzoqroq bo'ling deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahih hadislarda keladi. boylarni uyiga kamroq boringlar, dunyoga muhabbatinglar oshib ketadi deydi. Bu darslarimiz qaysi holatda bo'lishidan qat'iy nazar Alloh bergan kuniga rozilik degan sifatda tarbiyalash kerak. Agar shu darslarni eshitsak-yu qalbimizda shu narsa tarbiya topmaydigan bo'lsa, bu darslar bizga foyda qilmayapti ekan. Fadakkir fa inna zikra tanfa'ul lil mu'minin dedi Alloh taolo. eslatma bering, zero eslatma berish mu'minlarga asqatadi. Mu'min bo'lsa, bu oyatlar, bu hadislar nima qiladi? Bizni qalbimizni tarbiya qilish kerak bo'ladi. Boylarni majlisda kamroq bo'ling va bir ko'ynagingizni eskitib yuzatmasdan turib, keyingisini sotib olmang degan. Men Rasululloh bilan dunyoda birga bo'lganimdek, oxiratda ham birga bo'lishni xolayman dedi, tarqatib tashladi. Darsimiz mana oxirlog'iga yetib qoldik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam imomi Tabaroniy keltirgan hadisda marhamat qilinadi innama tunsaruna qala innama tunsaru hadisil ummatu bi zu'afaiha bi da'awatihim va salatihim va ixlosihim biz haqida dars gapirganimizda albatta sizlarning duoinglar ijobat bo'lishligi sizlarga g'alaba nusrat kelishligi ichingizdagi kambag'al bechora kishilarning duosi bilan ixlosi bilan namozlar bilan amalga oshadi dedi Mana ihson qilamiz. Endi hayotga qaytadigan bo'lsak, ehson nima? Ihson bizda albatta dasturxon solishlik tushunadi. Ihsonning ma'nosi ko'p. Endi biz bizni e, tushunchamizda ihson deydik. Endi to'rtta oqsoqol chaqirib ihson qilib qo'yaylik deymiz. To'rtta oqsoqol chaqiramiz. Bilamiz qanaqa oqsoqollar bo'ladi bular. Vallohu alam kelgan o'nta oqsoqolni yoki to'rtta oqsoqolni yarmi faqir kambag'al bo'lmaydi. Mahallani aksincha hurmatlik, boy, e'tiborli, gapi o'tadigan odamlar bo'ladi. Bilasizlarmi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam eng yomon dasturxon deb qasam aytgan. Kambag'allari qolib boylar o'tirgan dasturxon degan. Agar biz shu iqlaki ehsonimizdan Allohning yuzini ko'zlab, bir hojatimizni Alloh ravo qilishini xohlab ehson qilgan bo'lsak, kambag'allarni chaqiraylik. Chunki payg'ambarimiz kambag'al bechoralarni duosi tufayli sizlarga g'alaba keladi, deyapti. Qonni to'g'larda, chekib chiqib yotadiganlar emas, haqiqatan shunga loyiq bo'lgan ehson talablari. Ehsonga chaqirganda ham birodarlar, dasturxonni bir chekkasiga o'lsam to'rtta kambag'alni aytib qo'yaver edik. Agarchi uni mahallada qavmida hurmat e'tibori bo'lib gap o'tmayotgan bo'lsa. Mana aytdiku bir boy o'tib ketuvdi, hamma zo'r dedi, payg'ambarimiz nariga yaxshi dedi. Demak, duo ijobat bo'lishlikda kambag'alning duosi tezroq ijobat bo'ladi. Ibn Moja keltirgan hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Ahabbul ibadi ila subhanahu va taala al-faqirul qani" Imomi e, Ibn moji keltirgan hadis shu bilan tugatamiz. Alloh taologa eng sevimli bo'lgan bandalardan biri shunday kishiki, Alloh taoloning bergan rizqiga rozi, Alloh taolo bergan kuniga qanoat qilgan kambag'al. Gap qisqasi, bizni tilga bersak, Alloh bergan kuniga rozi bo'lib yashavering qanoat qiling, shikoyat qiling, Alloh yaxshi ko'rgan banda bo'lasiz. Agar olloh yaxshi ko'rgan banda bo'lsangiz, nimani yutkazasiz? Agar Alloh yomon ko'radigan bo'lsa, nimani yutasiz? Alloh subhanahu va taolo Allohni berganga rozi bo'ladigan va kimiga qanoat qiladigan bandalardan qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va